i czeka. Ile jesteście rogą? Za dwadzieścia. No jakżeż? Czy już wodę stawiać? Wiesz co, dziadek? Jak Gosia przyjdzie, to pójdziesz do, do banku wymienić te czeki. prawdy? Na no jakie? Francuskie, niemieckie, polskie? Czy te mają dolary, bo troszeczkę więcej w rachunku jak w Anglii były funty. No a cóż to babcia na to nic nie odpowie. No babcia nie ma czasu. No jak to? Buzia przecież nie pracuje, tylko się śmieje. Krzysiu, chodź tu, chodź. Krzysiu, chodź do babci, chodź. Krzysiu. Chodź, bo babcia czeka na tak, tak. Krzysia. Nie ma, nie ma deszczu na dworze? O, zdaje się, że niedługo będzie padał. Krzysiu. No mówcie tam mamo. Ja chciałem, żeby Krzysiu e, Kęcoła, że... Babunia, co ty drzemiesz? Ja muszę list dziś napisać. Do kogo? Do Polski myślę, że już czas ma żeby babcia tam... To może, może już wystarczy? No tak jasne. Jeszcze 18 stóp. Jeszcze 18. No. To wytarło to przed tym, bo ja się tak. Yy, no, zapomniałam. O które to dziś przyjdą z pracy? No, dziś o czwarty, Walerek do czwartej i Zosia do Tak, o, to dziś o pięć. Niech babcia nie pije. To dlatego pójdzie, że, że, że, że się do banku. Przecież ja ciągle tak. Bardzo dobrze. O, Kanada pierwszorzędna. Można wytrzymać. Można wszystkiego dostać. I lepsze jak, jak w Anglii było. To wszystko jest nierzucone razu sobie wybrać, jaki się spodobał. A, a w Anglii to jakie rzuci, takie trzeba było zabrać. Człowiek <laughs> kupił e, torbę, e, a tu zgniliznę na, nakładli. Jadę z miasta raz w autobusie, a tu w tego torba się roz... roz... E, roz przemokła od tych gniłych jabłek i wysypały się w autobusie. A ja tu już mam wychodzić, nie wiem wtedy czy zbierać, czy zostawić. A tu sobie można wszystko wybrać. O, Kanada ładna. Klimat przewagi. Wygrzaliśmy się trochę, przecież było gorąco, jak przyjechali. Jeszcze i teraz nie zimno. Krzysiunia małego my widzieli on się bawił. Krzysiu grzeczny chłopaczek. Prawda, Krzysiu? Tak? Krzysiuniu. Krzysiu. Czy Krzyś grzeczny? Grzeczny Krzysiu? A zaraz ja ci przyjdę ze szkoły. Babcia się musi spieszyć, tak. żeby kolację zrobiła. Właśnie. Bo przyjdę ze szkoły, to będzie ruch. To ruch jak ruch a nie będą krzyczeć, żeby matka dawała to, te kolacje, te pierogi.